moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 72123456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo, lijepi, sunčani, malo boroviti, hladni e, pozdrav šaljemo našim slušateljima u današnjoj emisiji Zelenog e, telefona. Prije svega pozdravit ću sve slušatelje, ali pozdravit ću i Anu Golju. Ana, dobar dan. Lijep pozdrav svima. Jel paše ovo vrijeme? Meni paše, da. Malo je hladno, ali tako treba biti, pa zima nam je. Evo, zima nam je, a i e, zdravije u svakom slučaju, nego ona pusta vlaga i ona pusta kiša. Nikad kraja. Joj, nikad kraja. Stvarno smo imali previše kiše ovih dana. I naravno tako vrijeme, vjerujem da uz malo bure, uz ovo zdravije vrijeme i zeleni telefon, možda barem što se tiče nekih stvari nešto malo manje zvoni, ali prijave i one koje stižu nekako kažete na telefon, nama ovdje kroz eter, direktno kad se slušatelji javljaju, kad imaju što za reći i kako kažete vi eh, sve više i više je zapravo u prometu i Facebook Facebook stranica Udruge Žmerko. Da, ovaj, ne samo Udruge Žmergo nego i moja osobna, jer mi ljudi onda već mhm. eh, javljaju i na, meni na, ovaj, na profil, mi javljaju šta, se, šta su vidjeli, ali kažem uvijek možete javiti, znači bilo šta što nađete u okolišu mhm. ili što vam je čudno ili što mislite da bi trebalo provjeriti, ehm, uvijek možete javiti, kao što smo rekli, na 072123456, direktno u Žmergo na 051271459 eh, E, mhm. osim toga e, na, naše, e, na naš email adresu koja je zeleni telefon monkeyzmergo.hr i na e, Facebook stranicu. Inače, Facebook stranicu ljudi vole zbog toga što je nekakav neposredan mhm. kontakt, vrlo je lako dodati fotografije i onda e, teče i nekakva komunikacija, tako da to je isto jedan od, e, ajmo reći, lakših načina za, za predati prijavu. Nama je to isto dobar način jer steknemo nekakav odnose sa ljudima koji, koji nam prijavljuju, tako da možemo i ovaj, ukoliko imamo nekakvih dodatnih pitanja, poslije kad krenemo mi istraživati istraživati što se dešava, uvijek se možemo obratiti na tu osobu. E, mislim da su se ljudi stvarno već poprilično naučili na sve te društvene medije mhm. i Ovaj, tako da, evo, pozivam svih da nam i dalje javljate. Zadnju, evo, recimo, prijavu koju smo tako vidjeli je bilo da Upravo ronioci tu iz Kostrene su išli pogledati eh, jedno ponirajuće jezero ovaj, iznad mhm. rijeke mhm. i eh, kada su se, koje je sad jezero u sušnim danima nema jezera nego je samo livada, tako da video jako lijep, treba ga pogledati ali recimo već na, ono, čim su zaronili prva stvar na koju su naletale bio je građevinski otpad i salonitke. uh salonitke. Da. Ne manje ni više. Da. E, u svakom slučaju pobrinuli ste se da ljudi budu na neki način e, educirani e, i samostalni aktivni građani u zaštiti okoliša kroz ovu brošuru koju naravno mogu i preko društvenih mreža vidjeti, ali isto tako e, potražiti na nekim od mjestima poput vaše udruge, zatim tu kod nas na Radio Bakru, zatim i Info u Rijeci u Matuljima i doći do svog besplatnog primjerka upravo ove brošure možeš i ti. Eto sa zadovoljstvom mogu reći da je kod nas isto tako interes e, i da smo mi isto malo promovirali, mogu tako reći, e, ovu brošuricu u e, vrtiće, točnije u jedan od vrtića u gradu Rijeci. Vjerujem da će odaziv biti i za naše vrtiće ovdje kod nas u Bakru, odnosno Hreljinu eh, i da su djeca sa velikim zanimanjem ovaj pratili sve ono što ovdje piše i da smo zajedno naravno govorili koji je broj zelenog telefona. Tako da ćemo napraviti jednu malu snimkicu, vjerujem uskoro i eh, promovirati ono kako su to djeca, barem oni petogodišnjaci to doživjeli. Pa to je najljepše ovaj, vidjeti, a i samo e, sama brošura je osmišljena tako da stvarno od najmlađih do najstarijih mogu lisati i da uvijek nađu korisne informacije. Još je lijepo slikana pa je onda djeci još dodatno zanimljiva, a nije na odmet ni nama starima, mi isto volimo lijepo naslikane stvari. Tako u svakom slučaju sve je pristupačno, boje su lijepe u skladu sa prirodom, e, imamo tu slikovnu stranu, onaj koji ne zna naravno još čitati ili ne zna ovo ili ne zna ono, ima komentar kojemu se može sa strane ovaj, e, isto tako pročitati, reći. A evo, posebno zanimljivost je i ovaj zeleni telefon koji djeca doista pamte jer ga ono po nekim znakovima zelenog telefona neobičan je upravo telefon je danas su naučeni na e, mobitele e, a i broj koji je tu jel tako din, da broj koji je napisan na listu i sa, sa <laughs> onom sa starinskom telefonskom slušalicom tako je da oni baš e, mislim da ne kažem no na šta je to <laughs> Da. ali to je telefon, nekadašnji telefon, je tako? Da, mi smo e, na zadnji sastanku zelenog telefona, kad smo bile svih deset udruga, onda smo se ovaj, zafrkavali i pitali, a ko stvarno ima u uredu zeleni telefon? I evo, Eko Zadar ima još uvijek zeleni telefon, taj starinski u uredu. Evo, to je, to je to njima i to zapravo bilo isto tako vrlo zanimljivo. E, taj broj, ja kažem 072 i onda ide 1, 2, 3, 4, 5, 6 broj broj zelenog telefona, eto na koji svi vi koji imate neko svoje zapaženje možete nazvat naravno i javiti nam se ovdje u eteru ili javiti ili e, bilo što u tom pravcu. E, idemo sad do drugog dijela što se tiče onih korisnih e, savjeta, rekli bi jedna mala rubrika ovdje kod nas u emisiji, pa što ćemo danas možda savjetovati našim slušateljima? Pa pričat ćemo zapravo o paljenju otpada Mhm. i, jer dešava se sada i u jesenskoj i e, poslije, opet u, ovaj, u doba proljeća da e, građani pale otpad. E, odnosno počnu paliti, neki pale ovaj, samo recimo zelenilo, ali neki pale i otpad i to je nešto što nije dozvoljeno, mhm. tako da tu moramo biti pažljivi i vidjeti da ne palimo stvari koje nisu namijenjene paljenju, iako ja pozivam da ne palite niti zeleni otpad na garađe posudite ovaj, sjeckalicu i stavite to na kompost mhm. i iz toga radite svoj kompost i radite svoju zemlju, ali ima građana koji da bi izbjegli plaćanje komunalnih obaveza, onda pale otpade, čak i to tijekom cijele godine. I kada, e, kada sumnjete da neko nešto tako radi, e, uvijek možete e, zvati zeleni telefon i prijaviti takvu osobu i kada se to dešava, to ono što treba je prikupiti podatke o kršitelju zakona, fotografirati ili snimiti radnju i definirati lokaciju na kojoj se mhm. događaj odvija, Treba onda prijaviti to inspektoru zaštite okoliša, Hrvatskom toksikološkom zavodu jer nikad ne znamo zapravo šta je sve on spalio, može biti i to i toksične stvari i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, e, pogotovo ako se to radi o spaljivanju otpada na otvorenom, a uglavnom recimo kod nas ima takvih. Mhm. A, zatim ovaj, treba pojaviti, e, prijaviti i policiju ako to vidimo da neko radi u dvorištu gdje je i naseljeno područje e, i vatrogascima. E, I kažem, za sve to vam treba točna lokacija i gdje se, kad se to dešava. Uvijek možete nazvati broj zelenog telefona ili ako je nekakva stvar hitnoće nazvati 112. Evo, u svakom slučaju savjet za naše slušatelje sa svakog onoga ko želi prijaviti spaljivanje otpada na javnim površinama ili u dvorištima, budući da granje nešto što se radi u svojem vrtu, E, bez obzira kako je e, e, može uz to pronaći se još po nešto što svakako nije u redu i koga treba na neki način prijaviti. Negdje se nekad pod okriljem nekakvih zelenih otpada ili suhih grančica ili suhog lišća i slično tome u biti krije i puno otrovnija ili puno važniji otpad koji se ne bi smio spaljivati na javnim pa ne, mislim, već je samo plastiku kad vi kad krenete spaljivati, to grozno. jako smrdi i to svima smeta. Ili da. nešto u takvom pravcu doista, to je vrlo, vrlo e, neugodno. Ne de Bože da stavljamo tu nekakve kantice, spreve i ostale stvari koje su pod naponom, koje mogu, odnosno pod tlakom, koje mogu i eksplodirati, tako da tu treba da. stvarno biti pažljiv. Evo u svakom slučaju E, Ana nas je upoznala sa nekoliko e, savjeta zapravo dala što treba napraviti u tom slučaju. Prije svega tu je broj telefona 072 123 456 i naravno nešto od svega toga prijaviti, odnosno fotografirati i snimiti, poslati ili na web stranice, prijaviti inspektoru zaštite okoliša. E, puno ljudi jednostavno možda ne žele je puno telefonirati, puno pričati, ali najjednostavnije je nazvati taj zeleni telefon i eto prepustiti na neki način brigu vama. Pa da, to je, ljudi najčešće naprave ili nemaju vremena ili niti ne znaju kome se obratiti, niti na koji na, di uopće krenuti sa takvim nečim stvarima. koje put se ljudi ne, ne, se niti ne jave zbog toga što, ne, što mislim da možda to nije za prijaviti ili je to nešto glupo ili ah neće se mhm. ponavljati ali bolje je prijaviti pa vidjeti da se riješi i da se ne, takve stvari ne ponavljaju, pogotovo ako je to nešto što može ugroziti zdravlje. Evo u svakom slučaju čuli smo ovih nekoliko e, savjeta, sad ćemo krenuti na jednu kratku e, glazbenu pauzu i nastavit ćemo ovu e, priču sa još jednom jednim zanimljivim zanimljivim događanjem, ali ne u Opatiji, nego ovaj puta ćemo otići malo više u Batulje. Да. za vodove Na krovu četrnaestice Sjevale bi iskre Samo mi stani na prste Otkrizi mi usne Gorko, slatko Kao tango Crno i crveno Stani mi na prste Otkrizi mi usne Zavrtio bih sobom Piruete niz petlje Danas nikad ne odmrse Plesom razbijali bi izloge Gradu ponestalo bi stakla Mi bi se držali za vodove Na krovu četrnaestice Sjevale bi iskre Samo mi stani na prste Otkrizi mi usne Gorko, slatko, kao tango crno i crveno Stani mi na prste, otkrizi mi usne za naklon je prerano Sve ovo još jednom ponovit bi trebalo Gledaj me u Stani na prste Otkrizi mi usne Gorko, slatko Kao tango Crno i crveno Stani mi na prste Otkrizi mi usne je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo nas već u drugom e, dijelu e, naše današnje emisije Zelenog e, telefona. U prvom smo malo se osvrnuli na koji način naravno i funkcionira taj zeleni telefon, odnosno na koji način možete sve prijaviti, sve ono što ste uočili, a smatrate da nije u redu u našem okolišu. Naravno, podsjetili smo vas i na brošuru Možeš i ti, brošuru koju možete eto nabaviti na raznim mjestima koja je potpuno e, besplatna, ali isto tako preko e, društvenih mreža pročitati isprintati ili eto doći ovdje kod nas na Pomorski radio Bakar u samu udrugu e, u Info u Rijeci u Matuljima i dobiti svoj besplatan e, primjerak. Nekoliko korisnih savjeta prije svega o spaljivanju otpada na javnim površinama ili dvorištima što napraviti kad e, vam se učini da nešto u tom pravcu nije u redu. A sada idemo do jednog zanimljivog E, događanja, rekli smo da neće biti u Opati, biti će ovaj puta u Matuljima, dugo se je čekalo i dugo se je pripremalo i konačno je tu. Ana, prije svega, o čemu se radi? Pa, ove godine smo krenuli e, sa jednim projektom Jedi lokalno, mislim globalno, E, koji smo proširili, u biti koji smo osmislili baš za područje općine Matulji. Radi se o projektu koji smo već dugo godina razmišljali pa nikako da, da, da ga uspijemo realizirati. Ove godine kada je općina Matulji otvorila natječaj za udruge, javili smo se i dobili smo sredstva, tako da evo ove godine ga uspijevamo provesti. Radi se o proširenju našeg ekološkog sajma koji, se, koji će se sada odvijeti i u općini Matulji, odnosno na tržnici će biti e, pored, bit će zapravo po, e, u samom centru Matulja odmah pored e, Konzuma. Mhm. tamo će nam doći 11 izlagača sa ekološkim proizvodima, znači koji isto koji opati vrijedi i vrijede ista pravila, samo, samo proizvođači koji imaju ekološki certifikat. mm to će biti u subotu. U subotu imamo i dva predavanja koje smo osmislili. Jedan je vezano za permakulturu koje će nam voditi naša draga kolegica Sunčana Pešak s kojom smo već ovaj, od tisuće 2012. započeli projekti ovaj, i evo, od, od tada uspješno surađujemo te je jedan naš novi član, gospodin Josip Faf, koji će nam govoriti o kompostiranju ovaj, u kućanstvima. mislim da je to, evo, baš smo prije spominjali o tome kako ljudi većinom spaljuju zeleni otpad, mhm. to, to je nešto što možemo definitivno koristiti i raditi svoj kompost, kako možete ga napraviti, možete saznati u subotu u 10 sati. Predavanje će biti u vječnici Matulji. Mhm. A, a u petak da zaokružimo priču da nemamo samo proizvode i da nemamo samo vrtlarinje, naravno sve počinje uvijek kod sjemena, tako da nas u petak očekuje zapravo taj prvi dio, a to je sjemenarstvo. Mhm. u sklopu projekta tiskali smo brošuru koju je napisala e, kolegica Sunčana Pešak. A, brošura je baš o sjemenarstvu za, e, za upotrebu u kućanstvu, znači kako mi možemo sami sačuvati mhm. svoje sjeme i e, zašto, zašto uopće krenuti sa takvim nečim. Evo, Ana, u svakom slučaju morat ću e, prekinuti priču budući da imamo i gospođu Sunčanu pešaki Pešak i na liniji, ali isto tako prije nego što je pozdravimo ćemo e, vas isto zamoliti za mnoge naše slušatelje možda kojima nije dostupna e, dostupan internet ili nešto tako, vezano uz ovu brošuru, upravo kao i brošura možeš i ti, pa ćemo je podijeliti ovdje kod nas na Pomorskom radiju već sljedeći puta, budući da je tema vrlo, vrlo interesantna. Prije svega idemo mi do autorice ove brošure i do vaše e, gošće na Matuljima ovog vikenda, e, gospođu ili gospođicu Sunčanu Pešak. Dobar dan! Dobar dan, dobro pozdrav svima. Šta sam rekla, gospođa ili gospođica? Evo nije bitno <laughs> Evo, Pa kaže da svi koji smo diplomirali da smo automatski gospođe, tako da mislim da Sunčana, evo i ti si gospođa koja ja. Evo, <laughs> evo. Ono, ono sam dovela par godina više. A, ne, ne, ne, <laughs> ne, nije to to, to je tako. Evo, e, idemo onda ćemo e, reći Sunčana i ništa drugo. E, odmah je to par godina niže. I sad prije svega lijepi pozdrav i dobrodošli u Eter Pomorskog radi radija Radio Bakra. Evo, pozdrav, pozdrav svima i pozdrav svim slušateljima. Evo, e, Sunčana, e, kako je Ana malo prije predstavila, ovaj vikend biti će vrlo zanimljiv e, na Matuljima. Prije svega ona tema koja mnoge zanima, a koju ste vi obradili u svojoj brošuri, a tema razmjena sjemena, dijeljenje besplatne brošure o sjemenarstvu, upravo vas kao autorice. Pa idemo krenuti redom, što će se naći na vašem predavanju, odnosno vašoj radionici o sjemenarstvu? Predavanje radionica usmjereni su tome da, da nauče ljude stvari kako na svom gospodarstvu skupiti sjeme, kako ga očistiti, kako ga pripremiti za, za iduću sezonu. A isto tako pričat ćemo i općenito o sjemenu, o sortama, kako nabaviti domaće sorte, e, koje sorte u stvari čuvati, kako se sjeme se može nabaviti što se može nabaviti u trgovinama, što se može nabaviti preko interneta, cijela, cijela ta jedna priča. Znači me je jedna jako zanimljiva tema zbog toga što je na neki način uvijek aktivizam. Čim znači, mi čuvamo e, svoje sjeme na gospodarstvu, e, radimo u stvari nešto jako značajno za e, cijelu planetu, ja bih rekla i čovječanstvo, možda onako malo uh, e, pretencijozno zvuči, ali u, stvari je. Zbog toga što e, sjeme, nekad je bilo normalno da ljudi čuvaju sjeme na gospodarstvu, danas je to e, jedna praksa koju je potrebno štititi i čuvati od izumiranja kao, kao takva, a isto tako i sorte koje su povezane sa takvim jednim ono, stilom života i stilom vrtlarenja. danas je, prema, prema podacima Svjetske agencije za, za hranu FAO, Eh, izgubili smo čak 75% ukupne svjetske bioraznolikosti što se sjemena tiče i znači svih onih sorata koje su nekada bile upotrebi u našim vrtovima. E, znači 75% toga svega je, je izgubljeno tokom zadnjih 100 godina. Eh, u Hrvatskoj je isto tako priča, čim više ljudi se iseljava sa sela, napušta se ta praksa, ljudi su više nekako se, su se navikli kupovati sjeme da je stvari užasno loše zato što mi u stvari nemamo ni istraženo što sve smo imali od tih naših domaćih sorata, a isto tako ne znamo ni šta smo izgubili, a izgubili smo jedno jako veliko bogatstvo koje svima nama bitno i svako ko u stvari zna da e, neko domaće sjeme, domaće sorte često puta imaju cijeli niz prednosti u odnosu na ono sjeme koje se kupuje. Tim prije što su lokalne, što su prilagođene lokalnim uvjetima i onda što su prilagođene i našim zahtjevima zbog toga što mi svake godine radimo neki odabir prema tome što se nama sviđa. Da, da li želimo rane ili kasne? kažem da, da li, da želimo da nam rano dozore zore pomidori ili da, nam, da ih imamo do kasno u jesen ili ovaj, stvarno... Da, razne stvari, i otpornost na određene bolesti i ne znam, dugi period dozrijevanja recimo kod ne znam, mahuna ili graška, nešto što u stvari nije pogodno za industrijsko sjeme jer se ono industrijsko, industrijski iskuplja i onda je nekako svakom ko, proizvodi sjemena veliko ima sasvim drugčije zahtjeve nego, nego mi kad, kad uzgajamo sjeme u malim vrtovima. Zato ja mislim da će to biti jako zanimljivo za svakoga ko se bavi vrtlarenjem, bilo iz hobija, bilo da se proizvodi hranu, Mhm. da, da stvari od sjemena sve počinje i da je to nešto što je jako bitno za svakog vrtlara. Da, ja bih rekla da ne smijemo nikad zaboraviti da naši stari su uvijek rekli da za lijekove, ali i za mhm. sjeme nikad ne kažeš hvala. mm Znači to je nešto što je bilo normalno da si nekom drugome dao, a mhm. danas a, postoji jako puno korporacija koje vam žele to naplatiti i to masovno naplatiti, koje patentiraju sjeme, a zato e, mislim da je važan i ovaj dio koje je Sunči naglasila da da čuvanjem vlastitog sjemena mi smo svi skupa aktivisti. Imali smo priliku, Sunčana, evo samo kratko još da dodam, e, imali smo priliku nedavno gledati e, i jednu reportažu u kojem je eto u Americi jedna od najkvalitetnijih zapravo sorti vinove loze i vino naravno koje se dobije od te loze zapravo porijeklo e, iz naših krajeva. Da, ljudi su često puta nosili sjeme kuda god su putovali i kako su se iseljavali, tako i mhm. stvari su te, te sjeme i sadnice su nosili sa sobom, tako da nije rijedak slučaj. Isto vjerojatno imamo to i, isto i sa sjemenom povrća i cvijeća i ko sve čega samo što je manje poznato. Loza je ipak malo više istražena isto koji, koji vočke, on, relativno malo više <laughs> od povrća. Evo vraćamo se ipak e, našim, da tako kažem, našim korijenima i vraćamo se našem, e, vraćamo se domaćim i namirnicama i svemu pa prema tome i domaćem sjemenu, je tako? Da, i zato bi voljela pozvati čim više ljudi da se pridruži nama u petak, pogotovo ne samo na predavanju i radionici, nego i na samoj razmini sjemena vremena da donesu sa sobom svoje sjeme, razmijene sa onima koji će biti s nama u sam, znači na, u hangaru, u matuljima, da razmijene sa drugima sjeme, tako da obogate svoju zbirku i da radimo na tome da očuvamo e, naše tradicionalne sorte. Slaži se Sunčana. Da, naravno. Evo, <laughs> e, naravno, Sunčana, e, hvala lijepo što ste nam se javili u emisiju Zeleni e, telefon. Malo nam pojasnili što će se sve naći na vašem predavanju i radionici o sjemenarstvu. Naravno, mi ćemo našim slušateljima preporučiti vašu brošuru. Vjerujem da će uskoro moći nabaviti i ovdje kod nas na Pomorskom radiju i što vam možemo poželjeti nego i dalje ovako uspješan rad kao i do sada. Puno hvala. Hvala pozdrav. Sunčana. Evo Sunčana nas očekuje i u subotu, inače sa e, predavanjem o permakulturi, ona već dugo godina vodi tečajeve za, o permakulturi i ovdje će biti samo jedno predavanje koje će biti uvod u permakulturu. Zanima nas isto tako koliko je ljudi sa ovog područja e, zainteresirano za tako na, e, jedan takav oblik uzgoja, odnosno rada na, na zemlji, pa da vidimo da i organiziramo tečaj slučajeve kod nas, tako da pozivam isto svih koji nam se pridruže da ispune anketu Možemo pa da, da kažemo dvije, tri riječi zapravo Ana, šta je to permakultura? Pa ja zapravo više pozivam svih da dođu u subotu i da poslučaju sunčanu, to je jedna velika e, tema, možda, e, možda, je možemo sljedeći put naći ovaj, u našoj emisiji, e, sada već nam se e, bliži kraj emisije pa možda da ni ne započinjemo, u svakom slučaju to je vrlo interesantan način obrade zemlje. Eh, ja bih rekla da je cijela jedna filozofija i da nam se pridruže, da nauče s nama i kako očuvati sjeme, kako kompostirati, kako održavati vrt na, na takav način, eh, da dođu i vide te ekološke proizvode, da se kupe i bit će i puno stvari koje možete svojim dragima pokloniti za, za Božić, tako da možete uvijek naravno obaviti i božićni shopping. Mm. Ja moram priznati da sam vrlo sretna kad dobijem kakav med ili marmeladu za Božić, kad mi neko mm. domaćom pokloni, isto tako i ekološko evo pa pozivam svih da nam se pridružite ovaj petak i subotu, bit će nam stvarno zanimljivo o matuljima, ali isto tako je i otvorenje uh, u opatiji Božićne tržnice, adventa na Merkatu, uh, gdje ćemo isto biti. Tako da nama ova subota jako ovaj, uh, jako burna e, i radna i isto tako će nam biti i do kraja godine s obzirom na to da ćemo biti na adventurnom markatu, Žmerko će imati svoj štande tako da nas možete svaki dan posjetiti popričati s nama preuzeti e, ovaj, brošure a i napravili smo letke e, o, vezane za e, pravilno razvrstavanje otpada, odnosno gdje možete odbaciti e, određenu vrstu otpada, tako da predlažemo da, znači, osim samo brošuru, isto tako pokupite kod nas i letke i ostale druge promotivne materijale, kao i brošure same koje smo napravili. Evo, doista poziv e, vrijedi za sve, e, ne samo da se pridružite predavanjima i radionicu, nego i sajmu ekoloških proizvođača, doista ove subote trećega u centru e, Matulja, a eto, između ostaloga, kao što je Ana rekla, moći ćete i sami doći do ovih brošura od Sunčane o sjemenarstvu, naravno kao i brošuricu možeš i ti. Bogati program E, nema šta nema, evo ja ću samo reći dve, tri riječi, e, širok izbor voća, povrća, prerađevina istih, spomenuli smo ih, pekarskih proizvoda, žitarica pa i alkoholnih pića, zatim maslinovog i bučinog ulja, meda, prirodne kozmetike i mnoštvo drugih korisnih proizvoda. Kako je maslinovo ulje iz Istre? Odlično. Odlično. Odlično. evo tako da ovaj, i to smo sad e, čuli. E, drago mi je, e, na samom smo kraju današnje, današnjeg družena u emisiji Zelenog telefona. Ana, da li smo za današnju emisiju što propustili ili ćemo samo reći broj zelenog telefona? Pa mislim da smo za danas završili. E, evo, pozivam svih da nam se javite u čim većem broju na broj 072 123 E, da, i da naravno e, date svoje komentare, svoja zapažanja, ali isto tako možete doći po svoju brošuru e, kako zaštititi okoliš, možeš i ti. Ovdje kod nas na Pomorskom radiju Radio Bakru. Ani Golja ću zahvaliti na današnjem sudjelovanju kao i Sunčani Pešak. Neću reći gospod gospođica ili gospođa da se ne e, ljuti, ali isto tako evo zahvalit ću i Maruju Mustapiću koji je realizirao današnju emisiju, Alinka Denona Mustapić vodila i do slušanja. smo sve prodali Mani ni to Čas ste sve zrušili Smokve raspilili Murve čupali Gromaču staru zrušili Mani ni to Čas ste šternu razbili Stari grb zgor vrati hitili Trsi zgoreli, mendule zneli Ko da tu nikad nismo živeli Trsi zgoreli, mendule zneli Ko da tu nikad nismo živeli Ne pa čajte ne pačajte moju dušu Moj kanap u žanci moju besedu Tu žive moji stari kroz život s manom gredu Ne pačajte, ne pačajte moju dušu Ne pačajte, ne pačajte moje more Moju valu moju staru Ma Mani za stole Vi nećete znat Šta je to čapa mojem životu Mani za stole Vi nećete znat Šta je to čapa mojem životu Ma ni to, časte ste razbili Stari grb zgor vrati hitili Trsi zgoreli, ne zneli Ko da tu nikad nismo živeli Trsi zgoreli da tu nikad nismo živeli Ne pačajte, ne pačajte moju dušu Moj kanal u žanci moju besedu Tu žive moji stvari kroz život s manom gredu Ne pačajte, ne pačajte moju dušu ne pačajte, ne pačajte moje more Moju valu, moju staru gradu Mani za stole, vi nećete znat Šta je to čapa mojem životu Mani za stole, vi nećete znat je to čak pa mojem životu Ne pačajte, ne pačajte moj je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar. 95,8 MHz.